13791 fatvo. Sevib qolgan yigit nima qilishi kerak? Savol. Men hozirda Britaniya universitetlaridan birida o'qiyman va universitetda menga yoqib qolgan bir qiz bor. Men u bilan hech qachon gaplashmaganman. Odatda qizlar bilan gaplashmayman, biroq ba'zan salomlashib turamiz. Men islom shariatiga amal qilgan holda ayollar bilan gaplashmaydigan bo'lsam, unga qanday qilib turmush qurishni taklif qilishim mumkin? Buning eng yaxshi yo'li qanday? Borib u bilan gaplashib, shar'iy chegaralardan chiqmagan holda avval tanishib ko'raymi yoki unga to'g'ridan-to'g'ri turmushga chiqishni taklif qilaymi? Agar unga avval tanishmasdan to'g'ridan-to'g'ri turmushga chiqishni taklif qilsam, u meni yaxshi tanimagani uchun hamda u men mansub bo'lgan madaniyatdan boshqa madaniyatga mansub bo'lgani uchun taklifimni darhol rad etishidan qo'rqaman. Boshqa tomondan, agar u bilan tanishish maqsadida gaplashsam, Bu qilmishim islomga zid bo'lishidan qo'rqaman. Men qiyin ahvoldaman. Qanday yo'l tutsam eng to'g'ri bo'ladi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Alloh sizni muvaffaq qilsin. Bilingki, erkak kishining begona ayol bilan gaplashishi shariatda muhim qoidalar va shartlar bilan joizdir. Bu shartlarning barchasidan maqsad fitna eshigini yopish va gunohga tushishning oldini olishdir. Bu shartlarning ba'zilari quyidagilardir. Birinchisi, u bilan yolg'iz qolmaslik. Ikkinchisi, ruxsat etilgan mavzu doirasidan chiqmaslik. Uchinchisi, fitnadan omonda bo'lish. Agar suhbatdan shahvati qo'zg'alsa yoki undan lazzat olsa, bu unga harom bo'ladi. 4 ayol kishining nutqida noz karashma, ya'ni yumshoqlik bo'lmasligi. 5 ayol to'liq hijobda bo'lishi va iffatini saqlashi. yoxud suhbat eshik ortidan yoki telefon orqali olib borilishi kerak. 6-si suhbat hojat miqdoridan oshib ketmasligi. Agar ushbu shartlarga rioya qilinsa va fitnadan salomat bo'lishga ishonch hosil qilinsa, u bilan suhbatlashishning moneligi yo'q. Shayx Solih Favzon yigitlarning qizlar bilan telefonda gaplashishi hukmi haqidagi savolga bergan javobida shunday deganlar: Yosh yigitlarning qizlar bilan suhbatlashishi undagi fitna sababli joiz emas. Magar qiz unga unashtirilgan bo'lsa va suhbat faqatgina unashtiruv manfaatlari yo'lida o'zaro bir-birini tushunish maqsadida olib borilsa, bu holat istisno qilinadi. Hatto shu holatda ham qizning valisi bilan gaplashish avloroq va ehtiyotliroqdir. Muntaqo min fatava Sheyx Solih al-Fawzon 3-mujallad 163-164-betlar. Siz esa bu ayolga hali unashtirilmagansiz. Shuning uchun fitnaga olib boruvchi sabablardan qattiq ehtiyot bo'lishingiz kerak. Shu bois, maqsadingizga erishish uchun u ayolga yaqinlashmagan holda barcha mumkin bo'lgan choralarni ko'ring. Bunga Allohning kitobidagi ikki oyat asos bo'ladi. Birinchisi: Ya nisa an-nabiy lastunka ahadin minan nisa'i in ittaqaytunna. Ey payg'ambar ayollari, sizlar agar taqvodor bo'lsangizlar, ayollardan birontasi kabi emasdirsizlar. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا Shunday ekan, sizlar parda ortidan biron nomahram erkakka javob qilgan paytlaringizda mayin nazokatli so'z qilmanglarki, u holda ko'nglida maraz, nifoq bo'lgan kimsa tama qilib qolur. Yaxshi, to'g'ri so'zni so'zlanglar. Ahzob surasi 32-oyat. Ikkinchisi, وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب Qachon sizlar nomahram ayollardan biron narsa so'rasangizlar, parda ortida turib so'ranglar. Zalikum atharu liqulubikum va qulubihin. Mana shu sizlarning dillaringizni ham, ularning dillarini ham toza tutguvchiroqdir. Ahzob surasi 53-oyat. Shundan so'ng eslatib o'tmoqchimanki, musulmon kishi uchun juft tanlash mezoni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam da'vat etgan va targ'ib qilgan mezon bo'lishi kerak. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam tunkahul mar'atu li arba'in: limaliha va lihasabiha va jamaliha va diniha. Ayol 4 narsasi uchun nikohga olinadi: moli uchun, nasl nasabi uchun, jamoli uchun va dini uchun. Fadfar bidatid din taribat yadak. Sen dindorini olgan baraka topgur dedilar. Sahih Buxoriy 5090-chi, Sahih Muslim 1466-hadis. chi Sizni haromga olib boradigan yoki unga yaqinlashtiradigan har qanday narsadan ehtiyot bo'ling. Masalan, u qiz bilan xilvatda qolish, birga biror yerga borish va shunga o'xshash ishlardan. Allohdan sizga o'ziga itoat qilishda yordam beradigan solih bir juft ato etishini so'rayman.